Çık. Çıkma. Dur da aşağı. Çıkma. Çıkma. Çıkma. İkiye bak. Çıkma. Dur da aşağı. Çıkma. Dur da aşağı. Çıkma. Çıkma. Çıkma. İkiye bak. Çıkma. Dur da aşağı. Çıkma. Dur da aşağı. Çıkma. Çıkma. Çıkma. İkiye bak. Çıkma. Dur da aşağı sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece sadece Tilkili bir ko tensiyon ten bir ko tensiyon ten var ne demesin sadece ten la tilkili bir ko

bir komşunun şeyine gelmiştik. Tam o mezarlığın önünde arabadan düştüm bir kere. Tren yolunda tabi şeye çıkıntı ya böyle rayların üstünden geçerken araba bir şey yaptı. <laughs> Orada geberip gidecektik. Atın altında kalabilirsin yani. Allah'tan adam beni bir yakaladı böyle ensemden şeyimden. Tak diye çıkar çekti bir kerekte. <laughs> Vallahi. Ufacık velet.